بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الثاني دليل دوم السنة الشريفة سنة شريف چون مؤنثه شريفة هم مؤنث تعريفها وأنواعها اقسامها من حيث من حيث السند القطعي والظني منها <coughs> منزلتها بالنسبة إلى القرآن حجيتها آراء العلماء في خبر الآحاد والمرسل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحث هاي كدار دليل دوهم ما ترهم كنه از این زاویه هست تعریفها و انواعها اقسامها من حیث سند القطعی و ظنی منها قطعی و ظنی بودن منزلت و این بحثایی که تا اینجا خود یعنی اینا, اینا رو تو این مسئله مطرح میکنه و توضیح میده ابتدا میاد سنت رو تعریف میکنه اقسامشو از لابی از جهت سند مطرح میکنه بعدا قطعی و ظنی بودن آنها رو بعدا جایگاه سنت و نسبت به قرآن مطرح میکنه حجیت قرآن رو مطرح میکنه آرای علما رو در مورد خبر واحد و مرسل مطرح میکنه و در آخرش افعال پیغمبر صلی الله علیه وسلم و انواع افعالش رو بررسی میکنه تعریف سنتی و انواعها ابتدا میاد میگه ابتدا میاد سنت و تعریفش میکنه و انواعش رو توضیح میده از فی اللغه السیرت و الطریقة المعتاده سنت در لغت به معنی سیرت و روش عادی و عادت شده رو میگن و عند الاصولیین نزد اصولیین هی کل ما صدر عن الرسول صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر و سنت در نزد اصولی ها به معنی هر آنچه که صادر شود از رسول الله صلی الله علیه وسلم از قول یا فعل یا تقریر قولی رو گفته باشه یا فعلی رو انجام داشته داده باشه یا تقریر یعنی صحابی کاری کرده باشد پیغمبر اونو اقرار کرده باشد صراحتا یا سکوت کرده باشد و که بعدا تفسیر مفصل میاد و هذا یرشد الى ان سنت ثلاثه انواع و این تعریف ارشاد میکند که سنت بر سنو است یک سنت القولیتو سنة قولي وهي الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات سنت قولی سنت قولی اونی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اون رو در اهداف و مناسبت های مختلف گفته است مثل قوله تعالی مانند این قول الله متعال مانند این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات همان اعمال مرتبط و وابسته به نیت هاست و قوله و همچنین قولش لا ضرر ولا ضرار هیچ نوع ضرری وجود ندارد و قوله فی السائمت زکات در اون حیواناتی که میچرند زکات هست و قوله لا وصیت لوارث وصیتی برای وارث نیست و اجاب عن التوضع بماء البحر و موقعی که در مورد وضو گرفتن با آب دریا ازش سوال کردند جواب داد بله و جواب داد پیامبر صلی الله علیه و در مورد وضو گرفتن با آب دریا هو الطهور ماؤه الحلو هو الطهور ماؤه الطهور ماؤه الحل میتته پاسخ داد که آب دریا پاک است مایه پاکیزگی است الطهور الحل میتته و حلال هست مردارش یعنی آنچه که در دریا زندگی میکنه نیازی به ذبح نداره دیگه بله دو السنة الفعلية سنة فعلية رسول الله يعني دومین نوع از سنت از انواع سنت سنت فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست وهي هي الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم سنت فعلی اون افعالی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونا رو انجام داده مثل اداء الصلوات الخمس مانند ادای نمازهای پنجگانه و اداء شعائر الحج و ادا کردن شعائر حج و قضائه بشاهد واحد و يمين المدعي و قضاوت کردن پیامبر صلى الله عليه وسلم با یک شاهد و سوگند مدعي و قطعه يد السارق اليمنى من الرسخ و قطع کردن پیامبر صلى الله عليه وسلم دست راس رو از مچ دست راست رو از مچ مال دوست را پس اینا سنت های فعلی پیغمبر هستند قطع کرده پیغمبر دست دوز و دست راستش رو از مچ سه از سنت تقریریه سنت تقریری سومین نو هی ما اقره النبی صراحتا اونی هست که اقرارش کرده تاییدش کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتا او سکت ان انکاری بعد ان صدر امامه یا اینکه سکوت کرده انکارش نکرده بعد از اینکه اون کار در جلویش صادر شده سکوت از انکارش کرده یعنی انکار نکرده او حدث فی اصله و علم به یا اینکه اون اه، کار در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر شده و پیغمبر به اون آگاهی داشته و چیزی نگفته او ظهر منه ما يدل على استحسانه رضا به یا اینکه ظاهر شده کاری که دلالت بر این کرده یا اینکه علامتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر شده که اون علامت دلالت بر رضایت پیغمبر کرده دلالت بر این کرده که پیغمبر این کار رو دوست داره خوبش می حساب میکنه استحسانش کرده پس هر کاری که پیامبرمون رو سراحتا اقرار کرده باشه یا بعد از اینکه جلوی پیغمبر صادر شده یا اینکه در زمان پیغمبر صادر شده و پیغمبر اونو دانسته پیغمبر سکوت کرده انکارش نکرده یا اینکه پیغمبر آشکار آشکار شده از پیغمبر چیزی که دلالت بر این کرده که پیغمبر از اون کار راضی هست پیغمبر از اون کار چه هست؟ راضی هست اینو بهش میگند سنت تقریری حالا مثال براش میاره مثل اقرار صحابیین اللذین تیمما مانند اقرار کردن اون دو صحابی که تیمم کرده بودند پیغمبر کارشون رو تقریر کرد تیمما تیمم کرده بودند ثم وجدا الماء سپس اون دو نفر صحابه آب رو یافتند فاعاد احدهما ولم يعد الاخر یکی از آن دو وضو رو تکرار کرد و دوباره نماز خواند چه وضو گرفت و دوباره نماز خواند و دیگری دوباره نماز نخواند قائلا لمن لم یعد پیغمبر گفت به اونی که دوباره نماز نخوانده بود اصابت سنه و اجزعت که صلاتک تو کار تو طبق سنت بوده و نمازت کافی بوده نماز تو انجام گرفتی اجزا شده و قال للذی اعاد و برای اونی که نمازش دوباره اعاده کرده بود گفت لك الاجر مرتين تو دوبار اجر بردی نه اونی که به سنت عمل کرده بهتره اینجا چون ندونسته و دوبار خونده براش دوبار اجره اگر یکی بدونه و دوبار بخونه بدعت میشه خب و مثل اکل ضب على مائده رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال دیگر برای سنت تقریری خوردن نوعی سوسمار بر سفره رسول الله صلی الله علیه هر سوسماری نه یه نوع خاصیه مثلا بهش میگن ضب عربا حالا چون ادبیات فارسی ما مثلا ادبیات نسبت به عربی ها اون فصاحت نداره ما تمام هرچه رو که در این خانواده بهش میگیم سوسمار وگرنه ضب باید اسم خاصی داشت ولی نیست چون اونا به اون سوسماری که ما بهش میگیم سوسمار اونا صلاحات دیگه میگن و اقراره لمعاذ ابن جبل فی کیفیت القضاء بالیمین و اقرار کردنش یا تایید کردنش به معاذ ابن جبل در کیفیت قضاوت با سوگند ای بابا بالیمن و اقراره همون حدیثی که قبلا خوندیم اینو بله همونی که قبلا و اقراره لمعاذ ابن جبل فی کیفیت القضاء بالیمن و اقرار کردنش تایید کردنش یعنی تایید کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ را در کیفیت قضاوت کردنش در یمن موقعی که بهش پرسید قبلا این حدیث خوندیم بله گفت ابتدا با قرآن بعدش با سنت و بعدش با اجتهاد و پیغمبر هم تاییدش کرد اینو میگن سنت در یمن بل یمن این باعث است هست مثل استبشار النبی صلی الله علیه وسلم حکم القائف الذي حکم بأن اقدام اصام من اقدام و و مانند بشارت دادن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حکم اون قیاف شناسی که حکم کرد که این پاها پاهای اسامه و پاهای زید یکی هستند چون اینا خوابیده بودن روشون یه چیزی بود پاها رو فقط دید گفت این تا پا بله قائلا ان هذه الاقدام بعضها من بعض گفت این پاها از هم دیگرند از یه خانواده اند فتكون القیافه طریقا لاثبات النسب پس قیافه شناسی راهی است برای اثبات نسب الان دیگه برای اثبات نسب علم جدید دیگه راه مطمئنی رو کشف کرد راههای خیلی قاطع و یقینی رو كما رأى جمهور الفقهاء غیر بالا غير الحنفية بله، غیر غير بجاي همانطور که نظر جمهور فقها همین هست جز حنفیه اینو راهی نمیدونن برای تشخیص اقسام سنه من حیث سند انواع حدیث از جهت سند از جهت چی؟ السنة من ناحیه سندها قسمان عند الجمهور سنت از ناحیه سندش در نزد جمهور بر دو نوع است سنت متواتره و سنت آحاد درست مثلا کدوم بهتره یکی مثلا انجام داده پیامبر یکی گل همشون حجتند هر سه نه حجتند اگر برا اگر بحثتون بحث تر اگر بحث بحث ترجیح دادن قول بله خب این تقسیم بندی به نزد جمهور هست سنت از نا... این در بحث تعارض خواهیم خواند در همین کتاب در بحث تعارض اینو در همین کتاب خواهیم بله. از سنت من ناحیه سندها قسمان عند الجمهور دیگه القول مقدم على الفعل نه خب بریم جلوتر سنت از ناحیه سند بر دو نوع هست در نزد جمهور سنت متواتره و سنت آحد سنت متواتر و آهاد خود آهاد بر سنوه ولی در نزد حنفیه نه و عند الحنفیتی ثلاثت و اقسام در نزد حنفیه سنت بر سه قسمه سنت متواتره یک سنت متواتر و سنت مشهوره و سنت مشهور و سنت آهاد و هم آهاد یعنی مشهور جز آهاد نیست فقط عزیز و غریب فقط عزیز و غریب البته این تقسیم بندی دیگه خب و سنت المتواتره حالا که اومد تقسیم بندی رو کرد هر یک از اینا رو توضیح میده هی ما رواها ان, رسول الله صلی الله و وسلم فی العصور الثلاثه الاولى جمعون این جمعون فائل رواها هست هی ما رواها ان رسول الله صلی الله و وسلم فی العصور الثلاثه الاولى جمعون یمتنع فی العادة تواطؤهم علی الكذب سنت متواتره آن است که روایت کرده باشد آن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم در سه عصر اول جمعی که یمتنع فی العاده تواتعهم علی الكذب که ممنوع هست ممتنع هست عادتا و معمولا توافق آنها بر دروغ جمعی باشد که عادتا اینی که بیاند توافق بر دروغ کنن ممکن نباشد محال باشه مثل السنن العملية المروية عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحوها من شعائر الدين مانند سنت های عملی که روایت شدند از رسول الله صلی الله علیه و در رابطه با وضو، نماز، روزه، حج، زکات، اذان، اقامه و امثال اینها در شعائر دین و مثل الاحادیث المتواتره و مانند احادیث متواتر که حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار هر کس که عمدی بر پشت من دروغ گوید جایگاهش را در جهنم داند و حدیث ویل للعقاب من النار و عدد هذه الاحادیث و تعداد این احادیث میگه 309 تا احادیثند کما جاء فی کتاب آنطور که در کتاب النظم المتنافر فی الحدیث المتواتر اومدند تعداد احادیث متواتر در این کتاب خیلی ها ادعای کمتر میکنند اختلافیه اینی که کدوم احادیث متواتر یا نه کلا چیز اتفاقی نیست روح همه احادیث چون شما ببینید مثلا تواتر خودش انواعی داره لفظند معنند لشیخ محمد ابن جعفر الكتانی رحمه الله این کتاب مال استاده و حکم المتواتر حالا که سنت متواتر رو تعریف کرد جمیان رو روایت کرده باشد که توافق بر دروغ ممکن نباشد محال باشد حالا میاد حکمش رو میگه انه قطعی ثبوتی عن النبی صلی الله علیه وسلم فيفيد العلم واليقين ويكفر جاحده قطعي الثبوت هست از رسول الله صلى الله عليه وسلم علم و یقین رو میرساند افاده علم و یقین میکند و انکار کنندهش تکفیر میشود و في فی تحدید ضابط عدد التواتر حالا یک راجی رو اینجا ذکر میکنه قول راجی رو در مشخص کردن ضابطه برای عدد راویان حدیث متواتر آخه خیلی ها اومدن مثلا گفتن آقا متواتر اونی که مثلا ده نفر اون روایت کرده باشن نمیدونم هفت نفر ها حالا میاد این قول راجون رو میگه که واقعا اون جمعی که در هر طبقه سند وجود داشته باشند تا اون حدیث متواتر باشه چه تعدادی باید باشن میگه قول راجح چه است هو ما حصل العلم واليقين عنده من أقوال المخبرين دون تحديد عدد مخصوص میگه راجه در مشخص کردن تعداد تواتر آن هست که علم و یقین حاصل باشه از قول اون خبردهنده ها بدون مشخص کردن عددی مخصوص ها بگونه ای باشد که علم و یقین حاصل بشه حالا این که ده باشن یا پانزه یا بیست بدون این که ما اینا رو بیان چیکار کنیم تهدید کنیم قول ابن تیمیه همین هست ببینید متواتر اونیه که از زمان مثلا فرزان بخاری که نویسنده کتابه خب از زمان اون در هر طبقه ای از سند تا رسول الله صلی الله علیه و یک جمعی اون رو روایت کرده باشند که این احتمال که بیان توافق بر دروغ کنن نباید وجود داشته باشه آخه ما یک طبقه که نداریم احادیث که در زمان پیغمبر که دیگه نوشته نشده از زمان نویسنده که میاد اونو می نویسه و در جهان پخش میشه کتابش یعنی آره از اونجا به بعد باید در هر طبقه تعدادی باشند مثلا اگه صحابه یکی باشه بعد از صحابه ولی که هزار نفر از اون صحابه شنیده باشند بهش دیگه نمیگن متواتر بهش دیگه متواتر نمیگند پس این شد از سنت متواتره میگه راجه در این تعیین کردن و مشخص کردن تعدادی که ما بیایم بگیم این حدیث به متواتر رسیده چه هست میگه عدد مخصوص نیست بلکه جمع به باشه که اون جمع در هر طبقه به باشه که علم و یقین حاصل بشه سنت المشهورة هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ جمع التواتر كواحد أو اثنين سنت مشهور اون است که روایت کرده باشند آن را از رسول الله صلی الله علیه و عددی که اون عدد نرسیده باشند به جمع عدد متواتر مانند یک نفر یا دو نفر پس مشهور اونیه که یک تعدادی اون رو روایت کرده باشند که اون تعداد به اون تعداد متواتر نرسیده باشند به تعداد تواتر نرسیده باشند مانند یک نفر باشه یا دو نفر باشه یا بیش از دو نفر باشه مال چی رو خب نه به خاطری متوجه, متوجه مشخصش نکرد که قول راجح هم فقط آورد یعنی اون اختلافات مصطلحیون رو نآورد اونجا اختلافات زیاده راجحش همینه که مهم نیست چند نفر باشن مهم این باشه که تعدادی باشن که احتمال دروغ درشون نباشه این بستگی به نوع افراد داره دیگه متوجه شدید؟ خب بریم جلوتر میگه پس سنت مشهور اینه که از رسول الله تعداد اون رو روایت کرده باشن که به جمع تواتر نرسیده باشن مانده یک نفر یا دو نفر ثم منتشر فی القرن ثانی بعد الصحابه ولی در قرن دوم بعد صحابه این حدیث دیگه منتشر بشه فتناقله جمع التواتر الذين لا يتوهم تواترهم على الكذب پس نقل کنن این حدیثو بعد از صحابه جمع تواتری که توهمه اتفاق بر دروغ درشون نباشه احتمال توافق در بر دروغ درشون نباشه البته این نقطه رو باید شما در نظر بگیرید بعدا جهت مطالعه ما انواع مشهور داریم یکی اون مشهور اصطلاحی محدثینه یه مشهوری هست که نه منظور اصولیین یعنی مشهور شده بر زبانه مشهور شده ما مشهور اصولیین داریم مشهور یعنی از زوایای مختلفی این چی داره تقسیم بندی داره خب ولا عبرت للاشتهار بعد القرون الثلاثه الاولى اعتباری ندارد شهرت بعد از سه قرن اول مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث بني الإسلام على خمس حالا این انما الاعمال بالنیات هم حدیث خیلی مشهوری شده بعدا ولی میگی همچنین چیزی عبرت نداره چون در قرون بعدی مشهور شده بله و همچنین حدیث بنی الاسلام بعدا مشهور شده بعد از قرن اول و حدیث لا ضرر ولا ضرار و حدیث مسئله وحديث و حدیث الرجم این احادیثی که اینجا آورد والفرق بين هذا النوع وبين ما قبله فرق بين این إيه نوع یعنی يعني مشهور وبين ما قبلش يعني متواتر أن جمع التواتر متحقق في حلقات السند الثلاث الأولى والثانية والثالثة في الأصول الثلاثة في السنة المتواترة میگه جمع تواتر محقق هست در حلقه های سند در سه حلقه سند اول دوم و سوم در اثرهای سگانه در سنت متواتر ولا تواتر فی الحلقة الأولى في السنة المشهورة اما در حلقه اول یا به عبارتی در طبقه اول در سنت مشهوره تواتری وجود نداره یعنی در قسمت صحابه این ببینید این تعریف از مشهور تعریف اصولیینه این تعریف که هست اصولیینه حکم السنة المشهورة حكم سنة مشهورة هست أنها قطئية الثبوت عن الصحابة الذين رووها ولكنها ليست قطئية الثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنت مشهوره میگه قطعی ثبوت هست از صحابه ای که اونو روایت کرده اند ولیکن قطعی ثبوت از خود رسول الله نیست زنی ثبوت دیگه فتفید التمعنینه و الظن القریب من اليقین میگه افاده آرامش میکنه و گمانی که نزدیک به یقین هست گمانی که نزدیک به چه هست؟ به یقین هست و یفسق جاحدها و انکار کننده سنت مشهور فاسق میشه و یخصص بها عام القرآن عام قرآن به وسیله مشهور خاص میشه ويقيد بها مطلقه ومطلق قرآن بوسيله مشهور مقيد ميشه كالسنة المتواترة ما نند سنة متواتر آه؟ نلا در باب عمل فرقية نظر سنة الاحاد بس سنت آحاد مش... اه، متواتر رو گفت مشهور رو گفت الان رسیدیم به چی؟ به آحاد نه تازه یک صفحه آهان شان تو بانه و تفهمه جدی که مال همی چی هست انشاءالله بنندی فعلا سنت الآحاد هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحاد سنة الآحاد هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحاد كواحد أو اثنين أو جمع لم يبلغ حد التواتر سنة آحاد اونیه كي از رسول الله صلی الله علیه و آحاد اونو روایت کرده باشه مانند یک نفر دو نفر یا جمعی که به تعداد تواتر نرسیده باشه و اکثر الاحادیث آحاد و اکثر حدیث هم آحادند و تسمى خبر الواحد و بهش میگن خبره چون آحاد جمع واحده آحاد جمع چیه؟ بله و حکمها حکم خبر واحد انها تفید الظن لا اليقین ولا الطمأنینه میگه زن رو میرسونه نه یقین و طمأنینه را نه یقین را و نه طمأنینه را فهي ظنية الورود ورودش ظنی هست عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يجب العمل بها اما عمل به آن واجبه لكن يجب العمل بها اما عمل به خبر واحد واجب است لا الاعتقاد نه اعتقاد و باور ثبوتها چون در ثبوتش یقینی وجود نداره شک هست کما هو رأی جمهور العلماء همانطور که این رأی جمهور علماست لأن هذا الظن راجح راجح الوقوع بما توافر لدى الروات في الحديث الصحيح من الأدالة وتمام الضبط ضبط والإتقان ورجحان الظن كاف في وجوب العمل میگه زیرا این زن راجه الوقوع هست زن غالب هست به خاطر اینکه در راوی ها به ما توافر لدر روات به خاطر اینکه موجود هست نزد راویان در حدیث صحیح جان بله عدالت درشون موجوده میگه به خاطر این که اینکه آنچه که در راوی های حدیث صحیح آنچه که در راوی های حدیث صحیح موجوده از جمله عدالت و مذب بودن و اتقان اینجا موجوده اینجا چیه؟ موجوده و رجحان و ظن کافن فی وجوب العمل و غالب بودن زن در واجب بودن عمل کافی هست یعنی ما در عمل بر اساس زن غالب هم عمل میکنیم نیازی به یقین و, و علم ضروری نیست زن راجح هم بشتی میشه در عمل کافیه زن راجح که پیش اومد بشتی میشه باید عمل بشه نه تنها حنفیه نیست در بحث در بحث در بحث عمل که میگن عمل واجبه در بحث یقین اینی که آیا یقینو میرسونه یا نه خیلی های دیگه جز حنفی ها میگن یقینو نمیرسونه زن غالبو میرسونه زن رو میرسونه یقینو نمیرسونه خاطر که واحده آهاده اما اگر منظورت عمله اگر منظورت عمله بحث بحث عقیل بحث روی این که ما عامل به این نوع باشیم حجت یا نه بحث از این زاویه دلالت سنت علی الاحکام پس پس از اینجا دوباره با ادبیاتی دیگر توضیح میدن میگه لیکن عمل به آن واجب است نه اعتقاد به خاطر شک در ثبوتش همانطور که این رأی جمهور علماست زیرا این زن راجه الوقوع هست به سبب اینکه عدالت و تا بودن و اتقان در روات حدیث صحیح هست؟ موجود هستند موجود هستند بله این پس رو نکرده چیز در مورد اعتقاد در مورد اعتقاد رو قبول نمیکنن لن اعتقاد میگن یجب العمل بها لن اعتقاد یعنی در باب غیر از اعتقاد دیگر احکام و عمل میکنیم بر واجب العمل و در باب اعتقاد رو قبول نداریم چرا این قبول حدیثی که که تحویل قبله شید اون کاملا اصول چی بود نه آحاد بود یا پیامبر صلی الله به طرف یمن میفرستن مگر این آحاد نیست تمام اینها بر باب عقیده خب نه دکتر زیدان در کتاب خودش اگر از اون زاویه نگاه بکنیم که آیا میگه اینو ترجیحش میده یعنی بله دلالة السنة على الأحكام أما دلالة السنة بر أحكام قد تكون دلالة السنة على الأحكام قطعية إذا لم تحتمل تأويلا آخر گاهی دلالت سنت بر احکام قطعی است و این زمانی است که احتمال تعویل دیگر در آن نباشد وقد تكون ظنية محتملة للتأويل و دلالتش زن چون احتمال تعویل درش معناهای دیگه درش هست فهی فی هذا کالقرآن الکریم در از این زاویه مانند قرآنه الهاز دلالت الهاز دلالت مانند چیه؟ میتونه زنی و دلاله باشه میتونه قطعی و دلاله باشه الا با این فرق که ان القرآن کل ان القرآن کله قطعی الثبوت او الورود قرآن همش قطعی الثبوت یا ورود هست و اما السنت یا و اما السنت فليس منها ما هو قطعی الثبوت او الورود الا الا السنه تل یا الا السنه المتواتره میگه اما سنت قطعی و ثبوت یا ورود نیست جز سنت متواتر فتکون و سنت نوعین پس در نتیجه سنت بر دو نوع است اللحاظ ثبوتا فمنها ما هو قطعی ثبوتی بعضی از آن قطعی ثبوت هست و منها ما هو ظنی ثبوتی منها ما هو قطعی ثبوت از جمله از آن یا بعضی از آن قطعی و ثبوت هست و بعضی از آن چه هست ظنی و ثبوت هست و اما من ناحیه الاستدلال بها فهی کالقرآن اما از ناحیه استدلال کردن به سنت مانند قرآن است یعنی اللحاظ دلالت قد یکونو کل منهما قطعی دلالتی قد يكون كل منهما قطعي الدلالة أو ظني الدلالة هر یکی از قرآن و سنت میتونه قطعی و دلالت باشه و میتونه چه باشه؟ ظنی و دلالت باشه این بحث دلالته نه ثبوت خود خب، قطعی و ثبوت نیست دیگه مثل متواتر نیست دیگه چطور دوباره بگو چی باید میگفت مثلا که نگفت خب به خاطر این که این سنت مشهوره از صحابه به بعد جمع زیادی اونو نقل میکنند ولی در آهاد این چنین نیست در آهاد چنین نیست تا بگه منزلت و سنتی به الى القرآن درجه و جایگاه سنت نسبت به قرآن تأتي منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها فی المرتبة الثانية بعد القرآن منزله سنت از ناحیه حجت گرفتنش در رتبه دوم بعد از قرآن قرار میگیره لأن القرآن الكريم قطعی ثبوتی زیرا قرآن کریم قطعی و ثبوت هست و سنت ذنیت و ثبوتی و سنت ذنی و ثبوت هست و القطعی مقدم على ذنی و قطعی مقدم بر ذنی هست ولأن سنت بیان للكتاب و زیرا که سنت بیان قرآن هست و البیان تابع للمبین و بیان تابع مبین هست وقد دل على ذلك حديث معاذ المتقدم و دلالت میکنه بر همین مسئله حدیث معاذ که قبلا رد شد بما تقضی یا معاذ همون حدیث یمنش وأما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من الأحكام فهي أربعة أقسام بحث جالبی ها دقت داشته باشید میگه اما منزله سنت از این ناحیه‌ای که احکام درش وارد شده اند بر چهار قسمه منزله سنت از این زاویه که احکام درش اند این اح... سنت بر چند قسم تقسیم میشه از این لحاظ بر چهار قسم اولا ان تکون سنت مؤکدتا للقرآن نوع اول اینه که سنت مؤکد قرآنه یعنی همون حکمی رو که قرآن گفته سنت هم میگه در قرآن چیزی ثابته در سنت هم ثابته اینو میگن مؤکده تأکید میکنه کل امر به اقامت الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البيت مانند امر به اقامه نماز دادن زکات روزه رمضان و حج بیت و النهی عن الشرك بالله وعن شهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق والنهي عن أكل مال الآخرين والنهي كاردان الشرك بالله متعال شهادة دروغين نافرمانی پدر و مادر کشتن نفس بدون حق و نهی از خوردن مال دیگران مثل قوله صلی الله علیه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه حلال نیست مال هیچ مرد شخص مسلمانی مگر رضایتش فانه مؤید مؤید لقوله تعالی این حدیث تایید کننده این قول الله متعال است یا ایها یا ایها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را بینتان به باطل مخورید و حدیث و همچنین حدیث استوصوا بالنساء خیرا فانه مؤكد لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف این حدیث تأکید میکنه این آیه رو ها با زنان رفتار خوبی داشته باشید اینجا هم میگه و عاشروهن بل ثانیا پس نوع اول از سنت تأکید کننده قرآن بود نوع دومش کدوم هست ان تبین مجمل القرآنی بیان کند مجمل قرآن سنت نیومده هیه درش مستطره ها درسته من رفتم زیرش ثانیا ان تكون سنت مبینه للقرآنی نوع دوم این است که سنت بیان کننده قرآن باشه وللبیانی انواع ثلاثه و بیان خودش سه نوع داره بیان چند نوع داره الف ان تبین مجمل القرآن این که سنت مجمل قرآن رو بیان بکنه مثل السنن العملیتی والقولیتی لبیان کیفیت العبادات و ضوابط المعاملات مانند سنت های عملی و قولی که کیفیت عبادت ها و چارچوب معاملات رو تعیین میکنند با ان تخصص عام القرآن بیان نوع دوم به این شکل که عموم قرآن خاص بکنه این هم یک نوع بیانه مثل حدیث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخیها ولا على ابنة اختها نکاح کرده نمیشه زن بر عمهش و نه بر خالش و نه بر دختر برادرش و نه بر دختر خواهرش شما نمیتونی زنی رو بگیری بعدا امهشو بگیری یا خالشو بگیری یا دختر برادرشو بگیری یا دختر خواهرش خب فانه مخصص لقوله تعالی این حدیث کدوم آیه رو خاص میکنه اینو و احل لكم ما وراء ذلكم در اون آیه سوره نساء میاد که یک سری زنانی رو نام میگیره این چهار که تو این حدیث اومده اینا رو نام نمیگیره بعد از این که اونا رو نام میگیره میگه و احل لكم ما وراء ذلكم بعد از اینایی که نام گرفته شدن باقی مانده برای شما حلالن به شکل عام میگه ها که اونجا این چهار نفر وجود ندارند ولی قرآن میگه بعد از اینایی که نام برده شدن بقیه برای شما چیان احل حلالند حالا حدیث اومده و این ماورا رو برای شما چیکار کرده خاص کرده آقا باقی مانده این چهارتا هم نباشند جیم نه همزمان بله آره دیگه اینا محرم های ابدی نیستند و ان تجمع بین الاختین دیگه اومده اونجا هم اونجا هم بحث همیشه نیست بحث جمع کردنه ان تقید مطلق القرآن جیم مطلق رو مقید بکند حدیث كتحديد النبي صلى الله عليه وسلم موضع قطع يد السارق من ما مانند مشخص کردن پیامبر صلی الله علیه و جایگاه جایی رو که دست دوز از اونجا قطع میشه که همون مچ هست فهو مقید اطلاق قوله تعالی این سنت این مطلق قول الله متعال مقید میکنه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما خب اینجا ایدی به شکل مطلق اومده به شکلی چی اومده؟ ثالثا ان تكون السنة ناسخه للقرآن خب پس ما اومدیم گفتیم که منزله سنت از ناحیه ورودش بر چهار نو بود سنت مؤکد قرآن باشه مبین قرآن باشه سه ناسخ قرآن باشه سه چی باشه؟ که حدیث لا وصیه لوارث فانه نسخ آية الوصیه للوارث این حدیث میگه منسوخ کرده آیه ای رو که اونجا وصیت اومده وهي و اون آیه اینه کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين اینجا اومده بود که اینجا نائب فاعل میدونی چی هست نائب فاعل الوصیتو هست کتبه فعل مجهوله فرض شده بر شما زمانی که مرگ یکی از شما حاضر شد اگر خیری رو ترک کرد اگر مالی رو ترک کرد چه چیزی فرض شده الوصیتو که نائب فاعله وصیت فرض شده برای والدین و اقربین خب اونجا در حدیث چی گفت لا وصیت لوارث خب اینجا والدین و اقربین والدین جز چیاند جز وارثند ولی حدیث اومد گفت که لا وصیت پس سنت میاد ناسخ قرار میگیره و این رای جمهور جز شافعیه هست رابعا اما چهارمین حالت که گفت از این زاویه چهار حالت بر چهار نو تقسیم میشه چهارمین نوش چی هست ان تأتی سنتو به حکم جدید, جدید سکت عنه القرآن سنت حکم جدید رو بگه که در قرآن وارد حداقل کار ظاهرا وارد نشده حداقل کار در الفاظ وارد نشده مثل اخبار رجم زانی المحسن مانند رجم زانی محسن این رجم در قرآن جای وجود نداره مال زنه که شوهر داره زانی که متأهله و الحکم به شاهد یمین و یمین و حکم کردن با یک شاهد و سوگند و تحریم لبس و والحریر علی الرجال و حرام بودن پوشیدن طلا و ابریشم بر مردان و صدقت الفطر و زکات فطر در قرآن نیومده و ایجاب دیتی علی العاقله و اینکه که دیه بر نزدیکان اون قاتل واجب میشه این در قرآن نیومده و تحریم لحوم لحومی الحمر الاهلیه و حرام بودن گوشت خران اهلی و فکاک الاسیر آزادی اسیر و نحو ذالک و مثالهای دیگه ای که در سنت اومده و در قرآن نیومده اما حجیت السنه چیزی دیگه نمونده فقط چهار تا برگ مونده بخونیم یا نخونیم خب پس کافیه تا اینجا کار کافی هست حجیت سنتو به اذن الله تعالی فردا ان الله میخونیم